Koga on Subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen nikova u zablu, ne može odvesti. A koga on Azze wa Jel ostavi u zablu i taj nikada pravoga puta neće naći nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožan osim Allah Subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, koga je on subhana wa ta'ala poslao s istinskom vjerom, da izdigne za svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo mušnicima. Kaže Allah subhana wa ta'ala u prošenim ajatima u prirodu vlasti, ovi koji vjerujete bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete bojite se Allaha i govorite samo istinu, on će vam vaše djela ispravnim učiniti grijeha oprostiti, A onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po din sunovatarije. Stvar je utemeljen na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili na riječi Jehova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A svakla na otavi je zavla, svakla zavla vodi. Ubazila nas Allah subhanahu wa ta'ala sveti u ovdje. Draga braćo, u današnjem vremenu, a i u prijašnjim vremenima je bilo potrebno uvijek ukazati na stvari kako bi ljudima bilo lakše raspoznati ko su oni koji pozivaju na pravi put I ko su oni koji ne razumiju šta je to pravi put? Ko su učenaci u lema koji su hođe ehli sunnata od džemata? I ko je u lema oni koji su u lema vladara? U lema ta guta? U lema oni koji stoje na vratima džehennama na uzu vila i tale pozivaju u vatru? Danas hođe su ljudi pitaju ko je to danas na pravom putu? Kako bismo kaže lahko mi to znali kad bi znali ko je to taj? Kako ćemo znat kojeg učenja kada slijedimo? Pa ćemo vidjeti, braće, danas i žela izlaganja prilije razlika između ispravne uleme i razlika između uleme koja nije na pravom putu i poziva ljude i same da ne budu na takvom putu. Iz istorije slama nam je poznato braći od vremena imama Ahmeda Rahmetullahi Ali. To je bio jedan od najvećih velikana u čistavoj istoriji islama jedan od ljudi koji je Allah subhanahu wa ta'ala utvrstio vjerovanje na zemlji. Jedan od ljudi koji je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se posvjedoči da je Kur'an objava od Allaha silnog i mudroga. Kad su došli sektači da kažu da je Kur'an stvoren, ima Mahmed Rahmetullah da je čitav život proveo da to odbrani. I Allah ga je počastio time. Međutim, rađe u tom vremenu, Postala je olema koja je izdala fetvo da je dozvoljeno ubiti imama Ahmeda. Rahmetullah i Alim. Kako je olema bio imam Ahmed, a ko su bili oni koji su pozivali da imam Ahmed bude ubijen? Da li je to olema? Da li je olema današnja koja kaže na prostorima poslije ili drugih mjesta, mi se borimo da očuvamo tekovine sufizma na tim prostorima? Da li je to ulema? Da li je to ulema? Ulema je onaj ko kaže mi se borimo da očuvamo Kur'an i sunnet na zemlji. Borimo se da očuvamo osnovne zlane i izvore šarijata Allaha subhanahu wa ta'ala. To je braćo ulema. I kada ćemo odlike u Leme, imaju posebne gdje ljudi ne mogu proći da budu u Lema bez ovih stvari. Da li je u Lema ovim vrijeme Salahudina i ljubio Rahmetullahi Alej? Znate li zraža da je sjeo da osvoji kut i opremio oko dvije, tri stotine boraca. A nasuprotno je bilo tri stotine hiljada krčanske vojci. Da hudine ljubi rahmetullahi alej kade ja hoću da osvojimo put. Ulema je izdala proglas da nije obavezno slijediti tog vojskovođu. Zato što nije Arab. Zato što ne zna arabski jezik. Zato što ne poznaje dovoljno propise islama. I obaveza je da se taj čovjek ostavi jer nema pravo da ulači umetu krizu. Međutim, ovaj vojsko od koga je Allah subhanahu wa ta'ala pospomogao, on je odmah dao proglas kršćan koji da nikada odustati neće. I Allah subhanahu wa ta'ala već ubacio strah u njihova srca. Tako da je dok je prošla ta procedura na bojno kodeksa sa Lahudinom i Ljubijom Rahmetullah Rej došlo je hiljadu boraca kršćanskih. I šta je se desilo? Desila je se pobjera koju je Allah subhanahu wa ta'ala već obećao. Kao kaže se zila, hume nasri vlami na indjela. Što se tiče pobjera, ona samo od Allaha dolazi. I ovaj gospod je znao kao uđena puta doba. Islamski gospod je da pobjera dolazi od Allaha azzeva djel. I Allah uzmišljen je dao da je učinio ono što kratko je nije uspjelo drugim ljudima do dana današnjeg. Sada je ulema znači pozivala da se ovaj gospodja ne slijedi. Ko je sad ulema ova ili oni? U novijem vremenu, kad su ovi htjeli da napadnu Irak, ulema je izdala proglas u Iraku da je dužnost i obaveza muslimana da položuje oružje zato što se ne mogu suprotaviti američkoj vojni. Da li su to učenjaci istinski shvatili da su prihvaćeni to? Nisu. Ne ukaže, mi ćemo se izrava boriti do posljednje kapi krvi da očuvamo čast islama i muslimana. Jesu mi učitelji, jesu, alhamdulillah, rapelare mi. I govorimo da znači, dakle, gdje je ova ulema? Koju ulemu danas čovjek da sluša? Da li ulemu koja poziva da se ostavi oružje pred nevjerničkom vojskom? Da li u vemu koja poziva da se ne slijede oni koji su na pravom putu? Da li u vemu onu koja poziva da se ubijaju učenjaci? Da li se takva ulema slijedi? Ne slijedi nego ulema koja temelji svoju akidu i vjerovana na temeljima Kur'ana i Sunneta. Znate li smo vraća danas na prostoru Saudije, tako zvane, kako zovu? A taj prostor se zove Jezirtu Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Ovo otok Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam danas sude mnogi učenjaci kažu samo na prostoru te zemlje. Oko tri hiljade učenjaka ima u zatvoru. Učenjaka i ulemer koja zna Allahovu knjigu na pamet. Ulemer koja zna tepsir na pamet. Ulemer koja zna devet vjerozostavnih zbirki hadisa na pamet. Takva ulema se sada nalazi u zatvoru. A koji je osudio na to kaže ulema. Ovdje moramo razlučiti ko je ulema. Je li ulema ovaj zakon ili ovaj što sjedi u visokom uredu? Onaj što prima visoku plaću? Onaj koji propise islama ne smije da govori zato što me vladar za vratom? Kako ćemo sad prepoznati šta je ispravna ulema? Odlike ispravne uleme i jesu braću kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže se bila innama jahtallaha nina ibadihi ala ulema. Zaista se istinski Allah subhanahu wa ta'ala boje od robova njegovi oni koji imaju znanje učena, ulema. Kaže poslani sallallahu alaihi wa sallam, ele ona na uvratatul anbiya. Učenjaci su nasljednici Allahu i poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allah u poslani sallallahu alaihi wa sallam nije umira, a zostavio ništa osim znanje. Ko je uzeo to znanje, to jeste znanje iz Korana i Sunnata, on je ulema, braću. I onaj ko radi po tome znanju. Jer Allah subhanahu wa ta'ala dao ovu priliku. Oni koji se istinski boje, oni koji uzimaju znanje sve ane sunnata i oni koji rade po tome. I oni koji se za svaku stvar vraćaju ponovo na to znanje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je nama naredio da se pokoravamo takvima. Kaže uzvišan je sad bila, ja i uhledadina amanu, da ti Allah, wa ti Rasul, a ovo je emri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ovi koji vjerujete, ovi koji ste danas povjerovali juče, koji nosite iman u svojim prsima, pokoravajte se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ima li braće imana bez pokornosti Allahu azza wa jel? Ima li imana bez pokornosti poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Ima li imana na osnovu tije temelja izbora šarijata ako se ne pokoji s onome koji to znanja ti prenosi? Može li čovjek živjeti negdje između i kazati mi čuvamo tekovide sufizma? Tako vam Allah može se upakovati tekovide sufizma, džahilijeta, nereda, smutje, ta guza, može se upakovati u ove stvari, ne može. Nego da se pokoravamo Allahu subhanahu wa ta'ala prijete njegovoj izmišljenoj fizi da se pokoravamo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na temelju njegove prakse da se pokoravamo učenim ljudima na temelju ponovo Kur'ana i sunneta i rada po njemu. E ovdje kaže, braće, jedan ovdje na, učenjaci kažu šta podrazumijeva ovaj termin. On podrazumijeva jel el umara i učenjake je mire. Jer u islamu da bi neko bio emir nečega, ili da bi upravljao nekom zajednicom, mora iznad sebe da ima ulemu. A ta ulema mora na osnovu Allahove knjige i sunnata poslanika Sala Allahove sebe, da njemu naredi kako će upravljati tom zajednicom. Ne može biti vlada za nadnje vema učenja. I to učenja istinski koji drži temre stanja Kur'an i sunnetu. Može li upravljati pravedno nad onima koji su pocijeni nema ako nema ovu braću? Pogledajte što je uradio ovaj prokletnik u Siriji. 120, 130, 140 hiljada ljudi i muslimana je ubio zato što ima učenjake iznad sebe koji su pokvarili. Učenjaci u lema koja da uzima znanje iz Korana i Sunnata. Ja sam svojim očima gledao učenjaka koji je imao visoku funkciju na prostorima Sirije. Kaže vojska besera ili eseda je na temeljima ashaba. Šauzu billahi min šeitanu rajim. Allahu se utječemo od takvih stvari. Kaže vojska koja se na njegovoj strani bori se bori na način kako se borili ashabi. Dužno od svih muslimana u Sirije da se njima pokore. To je govorio jedan veliki i visoki zvanitnik u Siriji. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala ne ima ga više. Allah ga je uzeo sa zemlje da bi ljudi odahnuli zbog njegovog zla. I njegove smutije koji je sio. A zvanici <laughs> podata govori da vojska Fesera je vesera nije bila nikada na namazu i zabranja u sirijskoj vojci klanja. Haram je u toj vojci čin namaz Allah subhanahu wa ta'ala. To je bila vojska koja je tvrdila na uzemila je ta'ala da je Fesera vesera zbogu. To je bila vojska koja se ponaša najsličnije najvećim potpisima danas na zemlji. I ovaj učenjak kaže, oni su na temeljima ashaba. Da nas Allah sačuva takve ulemi. Mi danas imamo ljudi koji se prepravili za ulemu. I narednim matama okolo braćo govori da smo mi dužni da slijedimo zvanicu ulemu koja je postavljena od nekih visoko pozicionirani ljudi iz istorije islama. I da njihova mešura traje samo do lanaka, čak bi došli do ashaba. Samo promijeni sa kidu, a kida nema veze sa jednu sunnetom. A kida u kojoj sadu da idu na nebeta klane džumu danas u današnjem danu. Čija je to akida? To nije akida jednu sunnata od jemata. To je akida koju je njima sredan lare tula je lehunio u njihova srca. To je akida za koju je žele da zavedu narod. Da odvrati od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. To su odlike njihove uleme ulema. ulema koja je nasljedila poslanika sallallahu alaihi sallam jeste ulema koja temeli znanje na Kur'anu i sunnetu. To je ulema koja je najhrabrija među ljudima, braćo. U islamu su najhrabriji učenaci. U islamu najveće hrabrosti na bojnom polju i mimo toga imaju najučeniji ljudi. Jer su to naučili sunnete poslanika sallallahu alaihi sallam. Kažu ashabi radijallahu anhum na bojnom polju. Najbliži neprijatelju bi bio Allah oposlani sa Allahom. Mi smo sada se pone zakrili za njega. A on bi bio najbliži neprijatelju po svojoj hrabrosti. Jedni je prilike u Medini smo sada začuli neke zvukove i čudne toplote na polju. Pa smo skočili da vidimo šta je. Izašli smo tam opasali sam je kad poslani sa Allahom. Već se vraća, kaže vrate se, već ja sam provjerio, već sve u redu. Dok se oni ustali, već je otkrio vidio šta je bilo i vraća se, boriti i brinja za sigurnost muslimana u Medini. Ome razdjela Han je bio učenak i ulema i halifa, pa kad su muslimani spavali, on hoda da vidi u kakvom su stanju. On hoda da vidi šta se dešava među muslimanima. Da li postoji jedno djede da je gladno? Kad je boje obića Allaha subhanahu wa ta'ala, kad je ovca u Iraku slonila nogu da me Allah ne upita, ome je sve od njih poravno put. A danas postoji ulema koja kaže ovako, ako ima muslimana koji su gladni, neka traže od onih drugih koji imaju. Ako oni ne imaju, neka traže od onih sreći da dostavljaju im drugima, samo da se ne obraćaju nama. Danas imamo susret sa ulemom koja kaže da je haram tak sirotini zekija. Neće mi sađe primjer, nego mora zovjeti u kasu na blokove. Danas je susret sa ulemom koja kaže na uzemila je stava, da je se zabranjeno boriti na Allahovom putu. Danas ima čovemu koja kaže na prostoru Turske da tri stotine ajeta treba izlaviti iz Korana, da nam ne trebaju i prispitivaju sebi znanja neki. Da li je to obraćao u Lema? U Lema su oni koji svoj život trošio u znanje, koji svoju hrabrost iskaraju za zaštite časti slama i muslimana, Ulema je ona koja gladi iz toga koja bije na Allahovom putu, U nama su oni koji svoje vrijeme sve srpuje da Allahom budu da pomogli stvari muslimane. U nama su oni koji se odlikuju hrabrosti i ustrajeći na Allahom putu. U nama su oni koji po sedam dana gladi i stomakova hodaju. Jer zvanica u nama braka ili sunnata od džemata nema plata. Niti ima neki posebni visoki položaja. I zato vladari njih ne voli. Zato je drže danas u zatvorima. Jer kažu da je tog i tog učenjaka kaže sinima sa položaja govori istinu. Kaže nema on položaja. Kaže oduzmite mu primanja, kaže on nema ni primanja. I na kraju kažu ne odbira ubijte ga. Zato što nema primanja i položaja govori hapa. Kaže skloni ga sa lica zemlji. I to rade danas. Danas od najželjnijih ljudi na prostorima te zemlje sve je Suleman el devet hadijskih zbirki braće zna na pamet. Najučeniji čovjek možda danas na zemaljskoj kugli oblasti hadijica je dobio 15 godina zakona od uvebe. Zašto? Zato što govori ono se Zato što neće da potvrdi da je zagut na pravom putu. Zato što neće da pobije kuranske tekstove i hadijice u kojima se spominje da se imam temelji na Kur'an i sunetu i nema mi se ništa. Takva ulema je bila u zatvorima i prije Takva ulema je umirala u zatvorima. Šeh od Islame Musaide Rahmetullah Jalej je umro u zatvoru. Imam Jadam Ebu Hanif Rahmetullah Jalej je proveo veliko vrijeme u zatvoru. I danas ljudi kažu mi temelimo svoje vjerovanje na akidi imama Jadam Ebu Hanife Rahmetullah Jalej a kaži učinjaci da je umro u zatvoru sa bradom do puka. A oni je nemaju nikako I onda kaže, to je naš mesel. Sad znači, se imam odreko njih. U meselu toga je mama stoji da imam i zdravo, ne može biti čovjek koji nema brade i koji puši. I danas ima ljudi koji drži amnediju ili nešto drugo na glavi i puši i po dvije, tri kutije nadan i kaže, ja sam imam. Na prostoru Turske ima imam i zove se učenja koji svira gitaru u rock'n'roll grupi. Šta je to? To se zove izigravanje. Ali da mi ne bi zamazali svoje oči i pogled, dužni smo da se vratimo, kako je Allah ovome ajte spomenuo. Ako se već ide kod nerazumijevanja ili skor, vratite se Allahu subhanahu wa ta'ala. I njegov poslaniku sallallahu alaihi sallam u tome je za vas taj. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari snage da ustrajemo. Da budemo od onih koji sede ispravno u lemu. I da imamo znakove po kojima prepoznajemo ko je ta u lemu. I da one svoje učenje temelje na temeljima Kur'ana i sunnata da mi kao potrebe prepoznamo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvih. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Dalje, kako vrijednost u Leme u Islama je velika. Kad bismo znali i prepoznali ko su ti učenjaci, ona mora da brinemo i učimo dole za njih. Jedan učenjak u Islamu je vredniji nego čitavo pleme pobožnih ljudi. Veća je sveta da umre da taj učenjak umre nego da izumre čitavo pleme. Zbog njegove važnosti i vrednosti. A znate li zašto se odlikuje učenjak vraćaju Islamu? Istinski učenjak. Zato dok muslimani spavaju, on uči. Dok šetan prokleti pravi sveće protiv islama i muslimana, oni traži u noći, kad ostali spavaju. Provodi vrijeme i vladat i namaz, traži se od Allah subhanahu wa ta'ala da razotkrije šetanske sveće. I kad ti svaka učenja kiza petku spati, čitavu državu, a kamo li nisi prostor. Zbog jedne sveće koje je izdao. Zato se on koristi islamo i muslimanima na taj način. Zato se se odrekao dunjalu sa njegovim živanja. Zato se se posvetio istinski da sredi kako poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato da služi umetu do kraja. I u novi, u novi je doma se sjećamo i pratili smo učenjak za koji su zaista bili nastavnici Allaho i poslanika Salavatullahi Ali i Međmarin. I najvjerom se može spomenuti od modernih učenjaka, ne kad je on vode nego novi, i od učenjaka koji su živeli u vremenu koji smo mi zatele sad nakratko vidjeli. Jedan od takvih je bio Abdelhamid Čit, tako se zove ovaj sejl. I kažu, gledajte sad njegovi riječi i braćo kaže kad bi mi ponudili bilo kakvu funkciju na zemaljskoj kugli, vala i bi je odbio. Kad bi mi ponudili bilo koji položaj u bilo kojem društvu, vala i bi odbio. Nego kažem javno gospodaru moj, učini me da budem imam ljudima, učini me da predvodim ljude i daj mi kaže smrta da budem na sredini. I sad se desilo ovaj sve umro na sredini da mu Allah podari srdevu. To je ulema koju treba da mi slijedimo. To je ulema ljudi koji umiru na srdi i žive na srdi i žive sa Kur'anom u rukama i u srcima. To je vraća ulema. A nije ulema oni koji zavode i odvode od pravog puta i prizivaju da je ehli sunnet po učenja na uzom ila je tala terorizam. Prizivaju da je sređenje sunneta poslanika sallallahu alaihi sallam nazadan vakat koji izmišljaju moderne tekstire u kojima tumače da je činiti dobra djela muzika, da je činiti dobra djela snimanja filmova. Takva ulema nama ne treba, mi se ljevima Allah subhanahu wa ta'ala odričujemo. A slijedimo one koji su bili ispravni prethodnici. Slijedimo one koji su živili i umirali na sredi na bojnim poljima. I na kraju da kažemo, braću, šta se dešava u samu sa najvećim učenjacima prolaze torture mučenja, zatvaranja, proganjanja i na kraju ubijanja. Mnogi imami ovoga umeta su ubijeni na Allahovom putu. Mnogi imami ovoga umeta su desetine godina proveli zatvoreni. Mnogi imami ovoga umeta su bili mučeni da su im ruke ima mali krak na tuvaj alej. Rukama se osuđila od udaranja. Koga je udaru? Kažu muslimani. Ko je ubio Abdullaha ibn Zubeira? Postavljen je ti namjesnici Amiri. Ko je ubio Zaid ibn Zubeira? Isti ti namjesnici Amiri. Zašto su to radili? Zato da nema uleme nad sobom. Zato da se prvo putarite Korana i Sunnata i onda vlada po zakonima ta puta. Zato što nema Allaha u kibu. I danas imamo ljude koji se zovu muslimanski predstavnici i vladari. Kako koji ima islam od njih? Ima to da najgori sinovi onoga umeta i dan danas sveđe u zatvorima. Imamo to da najgori sinovi onoga umeta i dan danas živaju prašeni i probaljeni po čitavoj zemaljskoj kugli. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je dao iz svoje mudrosti da će njegova uputa i Kur'an i sunne trajati do sunnjega dana. Da će uvijek pozijati skupina koju on uzvišeni će podržavati do kraja do, kraja do sunnjega dana. Da će pozijati skupina iskreni njegovi uzvišeni njegovi robova, koji će slijediti Kur'an i Sunne do kraja života. Da će biti uvijek skupina onih koji će se bojiti žestoko za Islam i za muslimane, pa makar dali svoje živote i čitali vjeta uložili za to. I Allah subhanahu wa ta'ala molima da nas učini u takvi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da sjedni na naša srca na istini. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari istinske prijedodnike i učenjake. Da ih pomogne da nam sačuva ispravno u lebu braću. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva ispravnu ulemu na zemlji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da im pomogne. Molim Allaha uzvišnjom da oslobodi sve učenjake i tagusti iz zatvora. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da im podari skoru slobodu i pobjedu. I molim, molim Allaha uvijek u doma da nam sačuva i spasi tu ulemu iz, iz ruku tagusta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izvijek i naše srca. Pred koji naša srca na istini, da nam ponare u stranucu vjerovanju i molimo vas subhanahu wa ta'ala da nam su istini istinskim predvodnicima muslimana. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da se izredi ugledaju na nas, da učinimo shvatimo šta je Kur'an i sunda si na nato tome živimo i umremo. Amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله